บุ๊กทูห้าสิบสี่ ซื้อของ comprar ดิฉันต้องการซื้อของขวัญ eu quero comprar um presente แต่เอาที่ไม่แพงมาก mas nada de muito caro อาจจะเป็นกระเป๋าถือ talvez uma bolsa คุณอยากได้สีอะไร que cor você quer สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว preto castanho ou branco ใบใหญ่หรือใบเล็ก uma grande ou uma pequena? ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ Posso ver esta? ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะ Esta é de couro. หรือว่าทำจากพลาสติก Ou é de plástico? ทำจากหนังแน่นอนค่ะ Claro que é de couro. ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ isto é de boa qualidade และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะคะ e a bolsa é realmente muito barata ดิฉันชอบค่ะ gosto dela ดิฉันเอาค่ะ levo esta ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะ ถ้าต้องการ Podia trocá-la eventualmente? ได้แน่นอนค่ะ Com certeza. เราจะห่อของขวัญให้คุณ Vamos embrulhar para presente. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ Ali, do outro lado, fica o caixa.